บุ๊กทูสิบเจ็ดเซดามนาเอส์รอบบ้านอุคุชิบ้านของเราอยู่ที่นี่อ v d เย j น n ชชาคูชาหลังคาอยู่ข้างบน Gore je krov. ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง Dolje je podrum. มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน Iza kuće je vrt. ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน Pred kućom nema ulice. มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน Pored kuće je drveće. อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ Ovdje je moj stan. ห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ Ovdje su kuhinja i kupatilo. ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ Tamo je dnevna soba i spavača soba. ประตูบ้านปิด Vrata kuće su zatvorena. แต่หน้าต่างเปิด Ali prozori su otvoreni. วันนี้อากาศร้อน Danas je vruće เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่น Mi idemo u dnevnu sobu มีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั่น Tamo je sofa i fotelja เชิญนั่งค่ะ s j e d น i t e คอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น Tamo s t o ม i ยคอมพิวเตอร์สเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น Tamo s t o ม i ย o j a m u ช i č k a linija. ชุดทีวีเป็นของใหม่เทเลวิซอร์เย potpuno nov.